umwaka wa bibiri na cumi n'umunani imyaka mirongo ibiri n'itanu irarumanye umukuru w'igihugu yatowe ubwa mbere n'abanyagihugu yishwe bunyamaswa uno munsi nitugaruka kuri rya joro ryo ku munsi wa gatatu ushira uwa kane ku igenekezo rya mirongo ibiri rishira uwa mirongo ibiri na rimwe gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icyenda na gatatu ariko muri karadiridimba uno munsi tugaruka ku ruhara rw'ubutungane mu gushyira mu ngiro urubanza rw'abagandaguye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu kuri rino genekerezo rya mirongo ibiri na rimwe gitugutu umwaka wa bibiri na cumi n'umunani imyaka mirongo ibiri n'itanu irarumanye nawe nu uwavutse icyo gihe uno munsi yarigenjeje neza mu by'amashuri amaze guheza kaminuza mbe nimba yasohokeye ubucamanza yokora ku ikara abamize akabuye k'abagabo mu bijyanye n'ubucamanza bakora ko bagasha kuki urwo rubanza rudashyirwa mu ngiro kandi hari benshi mu bari bahari icyo gihe bakiriho amareta n'ayandi yagiye arakurikirana harimo nabo mu mugambwe sawa nyafurodebu washikanye perezida merikiyoni ndadaye ku nsinzi none habuze iki kugira urwo rubanza rukurikirwe ni igiki coba cinyegeje inyuma y'iyicwa rya merikiyoni ndadaye gituma urubanza rw'abamugandaguye rudashyirwa mu ngiro ngibyo bimwe mu bibazo tuza kugerageza kubaza umushingwamanza yabunyoye twatumiye hano muri kuri studio mugume hafi y'amaradiyo yanyu kuko mukanya kanya turamwakira yamaze gushika mu bwami bwa radio isanganiro kino kiganiro kikaba kigiye kuremeshwa na Jemedar niyo nkuru nayo mu buhinga bw'ivyuma akabari Albert Nduwayo imbere yo kwinjira mu idonido ya kino kiganiro kurikira agace gatoya mu ijambo ryashikirijwe na President Melchior Ndadaye abarundi bamuto ashikiriza abarundi bamutoye n'abatamutoye abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose mu moko yose mu bantu bose kugira ngo umwe umwe wese aronke icyo cyose afitiye uburenganzira atawandya wangura uburundi bushasha bugiye kurangwa n’umwitwariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ibya leta abazaba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe itunga rya leta ntirisesagurwe cyangwa ngo rinyuruzwe uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu azobahemukiye uburundi bushasha nawe abanyagihugu ntibazomubabarira barundi barundikazi mu mezi atandatu ari imbere tuzokwitwararika gutunganya ibikorwa bikuru bikuru bikurikira mu maguru mashya tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu ari abafungiwe politike ari abafungiwe ibindi byaha kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mvuto baze badufashe kubaka uburundi bushasha ubu rero akaba ari perezida merkel ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yagandaguwe yari yatowe n'abanyagihugu muri karadiridimbo muri munsi reka twakire umushingwamanza fabiano segatwa inzobere mu bijyanye n'umwuga w'ubushingwamanza sangwa ikaze muri karadiridimbo murakoze cyane ndakuramukije kandi ndaramukije n'abari baratwumviriza murakoze imbere y'uko tugaruka ku rubanza rwa perezida Melchior ndadaye reka gato mutubwire leta y'u Burundi iraherutse gushinga umugwi ukurikirana ibijyanye n'urubanza rw'uwiguze intayo kwikukira urubanza rwaciwe mbere n'ababikoze bagahanwa mu bijyanye n'ubutungane ibyo mubiha insiguriye ibyo ndabiha y'uko burya akahise si uguhana gusa akahise no kukamenya umuntu akamenya ibyakozwe n'ingene byakozwe n'ababikoze hari igihe uko nabyumvira hakozwe ababonetse abo bashize imbere mugabo uwo muntu yatumye babigira gushika n'ubu nkeka bataramumenya nicyo gituma ariko aravuga bati dufashe turondere ego bamwe twarabahanye n'ibyo mugabo hariho n'abandi babatumye bakiri nyuma yabyo n'ibyo nyine bategerezwa kubimenya uburundi rero butegerezwa kwandika akahise bakagwa ukakandika neza nk'uko byitwa nk'uko vyabaye. nicyo gituma rero jewe mbona yuko ari byo byiza kandi umuntu atacu yiyotsa yoheza akavuga bati reka natwe dufashe uburundi kugira ngo ako kayise tugasesengure turabe koko uko babivuga ariko vyagenze. metero imyaka mirongo itanu si mike iheze amareta yagiye arabisikanya kuki uwo mugoba uje gushingwa ubu iyo yindi myaka yose ntibabona ko mvuga bari bagejwe nko kubishyira mu ngiro ego birashoboka mugabo kumenya ukuri ntiguta igihe nicyo gituma bishobotse uyu munsi ni byiza kuko byanse hijya y'ejo mugabo uyu munsi bishobotse boshobora kubikora kuko nta gihe kiragenda hari n'aho usanga mu byakozwe hari byo bita ibintu bitagirirwa ikigongwe ibintu by'agahomerabunwa kuko urabona ibyaciye bikurikira iryo gandagurwa ry'umuganwa ruyoviko wa gasore birashobora kuba mu byaha bitagirirwa ikigongwe nicyo gituma eh, bishobotse yuko babikora uyu munsi bubikora ntacyo bubuza mhm. abacira urwo rubanza nabo ntibuba barenganijwe ego nicyo turi turavuga nibasanga kuri uko kuri kuriko kuraboneka nibasanga bariya abantu baca urubanza atari bo babikoze aho barashobora kubaha agateka kubasubiza agateka kubasubiza umutamana wabo kuko mu mategeko bavuga yuko nawe umuntu biba yarapfuye basanze bamuhanishije igihano adakwiye canke bamuhana ku catakoze barashobora gusubira mu rubanza bakamwambika izera bakamuha agateka kiwe ubwo ko uwo mugwi ushinzwe imigenderanire itari myiza hagati y'u Burundi n'ububirigi ububirigi bukaba butungwa gatoke ntibishobora kubandanya imigenderanire itosekara karagusumba jewe nibaza yuko haba ububirigi haba Burundi bose barashira eh, hamwe mu kurondera ukuri mu kurondera ubutungane eh, bwiza ni ukuvuga rero noneho ububirigi bwavuze yuko ataca ubutinya bwavuze yuko bobo bashobora koko gusubiramwo ibyakozwe ibyo bahishije bakabihishura nibaza yuko ku bubirigi atangurane biteye kandi noneho murazi yuko no kuri rumumba byarashitse aho ububirigi bwemera yuko bwari bufise buhara mu Uganda gugwa ya Patrice Rumumba nibaza ko n'ubu batazotinya kuvuga ukuri turaho nyene aho hafi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barahawe eh, ico twovuga nk'indishya yakababaro igihugu kiraha guhabwa ubwo mu Burundi nabone yo bari yo ndishi irondegwa ku imyaka 50 bidasiguritse ari myinshi gose uko kuri cyangwa urubanza rwaracitse mbere ruranacika rurahera ariko uno munsi tukumva yuko hari umugugiye gukurikirana koko abafise mu ruhara mu rugo bwicanye oya oya igihugu nticokurikirana ubutungane kugira ngo kironke indishyi akababaro mhm. noneho indishyi akababaro yoboneka yohabwa umuryango w'umuganwa Rudoviko rwa gasore ntiyohabwa Burundi naho Burundi bwabuze mugabo abahabwa indishi n'abantu si murakoze kuri uwo muco muduhaye twari twavuze yuko dusimbiye tusubiye inyuma gatonya ariko reka tugaruke ku kiganiro cadukoranije uno munsi uno munsi na mirongo itanu w'itariki ya mirongo na rimwe gitugutu imyaka mirongo irindwi n'itanu ngiyo irarumanye eh, simike habuze ikikugira urubanza rw'abishe perezida Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu ngo ruje mu ngiro ego urwo rubanza nukuri narukurikiranye ntarukurikiranye kuva rugitangura kandi n'ubu ngoma ndarukurikirana ndakurikiranira hafi uvuze ati icabuze ni kugira ngo urwo rubanza ruje mu ngiro rucibwe kuko bwa mbere urwo rubanza n'ubu ntiruracibwa kubera iki mm-hmm. kuko muri sentare ya mbere koko abantu barahanwe mugabo rero twamye tuvuga yuko abo bantu bari imbere y'ubutungane batari bo mhm. kuko ubirabye nta muntu w'umusoda muto muto w'umuriyotena w'umuseja yoshobora kuwaduka mu ijoro ngo ndagize kudeta ntibinashoboka kuko nta n'inyungu yobirongera kuko naho yogira kudeta sibazo ba perezida abatanguye amatohoza ya mbere harimo umukapitene y'amatara umukoroneri yitwa muhisi Dieudonne Nzeyimana mhm. yari yakoze koko akazi keza kandi ukabona yuko yatumbera neza yatumbereza neza ubu ingene ibintu byagenze ukabona yuko ashaka kukurikoboneka hanyuma haheze umwenge indwi zibiri baramukura hanyuma bamukuye baca bashyiraho uwundi mugwi uyu mugwi rero warirabira rirari ntibashaka n'uko kuri kuboneka urayibona neza ariko koko abantu barabajijwe benshi cyane mhm. kuko iyo dosiye irafise impapuro zirenga igihumbi n'amajana abiri mhm. mugabo birabye neza wamengana abantu bakora ikintu badashaka ko gishika hanyuma urubanza rwa mbere rwaraciwe mugabo twaguma dusemerera tuti hanyabuna nyabuna gira amatohoza abari inyuma y'abo bantu ababatumye nabo baca imbere y'ubutungane hanyuma ukuri kuje ahabona mugabo rero gushika barufata mu mwiherero abo twasaba ngo bumvirizwe nta n'umwe yumvirijwe abari bafise ukuri ntako bavuze kuko biravye neza tutabeshanye nk'umushinga ntahingeze arazukuri ukuri n’ibintu byagenze cyo gituma rero ndamusaba imbere y'amakungu n'imbere y'abantu ntaze ashengereye imbere y'imana atavuze ingene ibintu byagenze ntagende afukera abo bantu bashatse kugira kudeta kuko si we si we yari imbere kugira ngo agere kudeta nta n'ububasha yari afise kugira ngo agere kudeta n’umuntu gusa bagiye gutora muhira kuko bamutoye imenga saa sita y'ijoro bamujyana muri etamajoro bamujanye gusa kugira ngo berekane yuko ari we mugabo si we yari yashatse kugira ku mu kiganiro hano ku isanganiro twashikirije ku munsi wa gatanu kwijanye na rijya joro n'ibyakurikiye no gwicanyi bwakurikiye uwo mushinga naye mujeje kuvuga yaravuze ko ataruhara na ruto na rukenya yo bafise ariko ntitugaruke ko mure ku bafise uruhara n'abandi ariko reka tugaruke ku rubanza mwatubwiye ko hari intege nke zibonekeje muravye namwe ibyo mwagiye kuko urubanza mwararusomye zibonekeje izo ntege nke zavuye kuki kuko uko biri kose nk'ibice mirongo itandatu kwijana ry'abafisemwo uruhara baracariho cewe naho bavuga bati ntawodoma ku rutoki abantu mm-hmm. urabona yuko mu butungane murabirekuriwe mu icyo gihe sindiko ndavuga umuntu mm-hmm. ndiko ndiyumvira ku cyiyumviro cy'iwanje mm-hmm. urabona yuko bari bahejeje urwo rubanza rwagiye gucibwa bahejeje kugira kudeta hanyuma rero urabona bibahejeje kugira kudeta ega twara tuvuga muri sawa nyafurode yuko hariho ico bita mu gifaransa kudeta rampa zitanu ni ukuvuga rero yuko abo bantu bashatse kugira kudeta kuri ndadaye barayishikanye iyo kudeta none ubwo rubanza rwagiye gukogwa abashatse kugira amakudeta ariyo bari ku butegetsi ubona byari gushika hehe Mhm. none nibyo aho bahabuze iki metre ubutungane uko byamye hambere hose nuko n’ububiri ubutungane burigenga ubutungane bwigenga ni igiki cyoba caranse gukora ko iryo kare umuntu agakora ko cyane cyane abashingwa manza mbere n'abacamanza bagakora ko bagasha ego baravuga yuko ubutungane bwigenga mugabo nabwo nyine buragira aho bugetse mhm. kuko birabye neza mugabo n'umukuru w'igihugu si umuntu asanzwe si umuntu nk'abandi si umuntu asanzwe mhm. mugabo urabona ubutungane buragira aho bugeze kuko mhm. birabye neza politiki icyo gihe byari eh, bigoye yuko urwo rubanza ruja mu ngiro bambere uburanishwa ko abakuru b'igihugu bagiye inyuma ya ndadaye bose bo baratinye gukora kuri icyo kibazo nyakugira imana jewe igihe eh, ndadaye bamugandaguriye mhm. narashinzwe gatoyi amabanga nari narinjejwe ibyo bita security publique nari secrétaire d'etat mhm. wari umuntu akomeye mu gihugu Eh, yaba cari igihugu cari gifite amategeko nari umuntu akomeye mugabo mhm. birabye bihe twaciyemo mhm. nta bubasha na butoya nari mfise mhm. nta bubasha na butoya nari mfise ku bapolisi nta bubasha nari mfise ku bantu bajeje umutekano w'igihugu nicyo gituma rero nta wovuga yuko na sahwanyafurude bunyene nta bubasha bajya bagiye gushigwaho igihe mm, nyakubahanda ndagandaguriwe nta bubasha bigeze bagira na gatoya kuva urwego rwa mbere rwari ruje rufise ubutegetsi bwari ubwa nyakubahwa amerika ndadaye abakurikiye bose bari bafise icyo bo kwita ubutegetsi buhobahoba kuko abari kubafasha ku gukomeza ubwo butegetsi nibo babagwanya urandika mhm. ndaguha akarorero mhm. jewe ndi secrétaire d'etat njejwe ubutunde njejwe ico bita sécurité publique mu kirundi zanje n'umuntu yo bivuga mhm. hanyuma ukabona umushef d'etat major de la gendarmerie afashe imodoka ari yanje arayitwaye ngo agiye kugira amatohoza none byoshoboka yuko umuntu yitwa yuko atwara urwego rw'abapolisi cyane atwara sekirite pibulike bafata imodoka yiwe nk'uko bafata imodoka y'umuntu asanzwe bakatwara hanyuma noneho yaranayitwaye bayigirisha agisida ingozi mhm. hanyuma ayikuye ibujumbura mhm. hanyuma barambara ngo ya modoka yawe yagize agisida ingozi aho mu kuyitwara ntiyambajije nije nagiye kuyikwega ndayikoresha none aho wovuga yuko nari mfise ubutegetsi nari mfise ubutegetsi ngaho wovuga ngo abantu baraje imbere y'abantu ngo ndafise ubutegetsi nuko mwari mwatsinze amatora ah, muri Frode wari yatsinze amatora nawe urona wari secrétaire d'etat ni igiki coba cabuze canke ni igiki catumye haba intege nke na cyane cyane mu nzego eh, kugira mushire imbere iby’abanyagihugu bari babashikirije nashaka kukubarira igihe twari mu biganiro arusha mhm. eh, nyakubahwa perezida mukapa yari akiri perezida wa tanzania yaravuze ati ntibishoboka ntibyumvikana yuko umukuru w'igihugu yopfira mu ikambi mhm. saa sita izuba ryaka ico gisoda naco kiba kimaze mm -hmm. ni rero harabaye ubutegetsi bubiri ubutegetsi bita civil bwa Frodebu n'ubutegetsi bita militaire bwa basoda bwa butegetsi ro militaire nibwo bwari ubutegetsi koko nayo abandi umuntu yo kwitwa yuko bari merekeza murakoze cyane metre reka dutere intambwe gato imbere yuko twugura imirongo kwa rundi bari hanze y'igihugu turacari kuri urwo rubanza Rwanda Day n'ubu tutaramenya uh, ikivamwo no kuvuga nkuko mwagiye murabishikiriza ariko dushaka kumenya haba ico gihe cyangwa marita yagiye arakurikirana nde koko ni gitutu ca politique carushije igitutu c'ubutungane hama kugira hoho ivyo bihere byogenda gute kuri urwo rubanza rubandanye rukurikizwa canke ruje mu ngiro erega urubanza nyezina ntiruracibwa mhm. rwanda Day kuko igihe baciriye urubanza muri sentare mu rwego rwa mbere eh, mushikiza mushikirizamanza kizigenza mhm. yaragize ico bita porovankasasiyo yaragiye muri sentare ntayinyuzwa mhm. kugira ngo urwo rubanza rusambugwe gushika n'ubu hamwe bwibagirwa ni ukuvuga rero mu mategeko urwo rubanza ntirurahera kuko sentare eh, ntahinyuzwa irashobora no kurusubiza itoto bakavuga bati ibyagizwe si byo genda musubire mugire amatohoza kandi nibaza na jewe kubw'iwanje ku cyumviro canje byiza niyo ngingo yo gufatwa kugira ngo urubanza rusubire ruje mu matohoza kuko ubu ndaremye ubutegetsi dufise ubu burafise ububasha bukomeye burafise ububasha bwo kuvuga bati umuntu wese yakoze izo caha barashobora kumufata mugabo kuri furodebu hari aho batashobora gufata iryo ntitubishiremo impari mhm. biraboneka imyaka mirongo ibiri n'itanu gametre ko ari myinshi ubwo ntihariho abo twokwita batemwe okile bagiye babibona ubu batoba bakihari usanga hari n'abagiye kwagirizwa baburizwa kumbura ibyo batarimo jewe nibaza yuko abari bafisemo uruhara benshi baracariwe mm. hariho abapfuye n'ibyo mugabo benshi naho bamaze kugira imyaka y'ubutama ni iki mugabo baracariho kandi nibaza ko ubwenge bakibufise barashobora kuvuga ingene ibintu byagenze Mu leta y'ubu yo irafise ingufu gusumbya iyo leta ya Frodebu ubu n'urubanza bashatse burutangura mu matohoza rukaduga emwe naho wishaka uyu munsi kuwutangura mbe nta kintu cyo kinyegeje inyuma y'ubwo rubanza nubwo yari umukuru w'igihugu nta kintu kiba kinyegeje gituma urwo ruta rutaboneka bidashobora kuboneka urashobora kubona yuko hariho n'ayandi makungu afisemo inyungu y'uko uwo muntu yaraje nabi iyo hava inyungu zabo zidakurikizwa neza bakavuga bati uyu muntu aratubangamire reka tu dufashe abari hagati mu gihugu kugira ngo bamukureho haze abantu bashobora kutugamburukira bisigura yuko nabona uwo bahamagara bahamagara bakinjira muri urwo rubanza yego gaye biragoye biragoye kuko urabona canke nizanyungu urabona kuva bica mugano wa Rodoviko rwa Gasore hama hariho ivyishije nyuma abantu bakomakomeye ibihugu rutura bikomakomeye mhm. biri inyuma bishobora gutanga uburyo bishobora kugira gute bishobora kuvuga ati niwagira kudeta tuzogushigikira burya ntushobora kugera kudeta utaragenda guhetura amambasade y'amakungu uvuga ati mbega bunogera kudeta munamwoshigikira igihe rero ubonye yuko bagushigikira uraheze ukagira kudeta nawe utabishoboye barashobora guca bavuga ati yo kudeta yawe nituyemeye mhm. mugabo iyo ubonye abantu bagize kudeta uyu munsi ejo ukabona benshi bariko barabaha impundu ni ukuvuga rero yuko baba babigize bafise abashigikiye mhm. bisigura yuko hari ibihugu mpuzamakungu kumbure twe tutazi ngira ngo nka mwebwe muri abashingwamanza muba muzi canke mwumva byaba uruhara mu igadagurwa rya perezida Melchior Ndadaye oya noba ndiko ndabesha nta vyonzi mugabo yo ndiko ndaraba kahise ka Afrika mhm. ukaraba ingene aba abakuru b'ibihugu byo muri Afrika benshi bapfuye hanyuma ubu uno bitanguye kuvugwa ingene Nguruma yapfuye ingene abandi bapfuye hariho abapfuye bazira yuko bariko bararondera kushira ifaranga ryabo mu gihugu mugabo bakabona yuko bahashize iryo faranga hari ibihugu rutura bihava bica bitakaza inyungu erega ibyo byose birakora nico mm-hmm. gituma natwebwe ntituri inyuma kuko urabona neza yuko eh igihe bagiriye kudeta mu mirongo icyenda na gatandatu imfashanyo zaciye mm. none zaje kuko babona yuko uburundi bugeze habi canke baje babizanye kuko babona yuko hari aba abantu bafise ububasha bwo gushyigikira inyungu zabo eh, uwaharaniye intare kwikukira gwa gasore ruwi yagirizwa ububirigi mbe murabye eh, perezida ndademikirere we uba yagirizwa ikihe uh, gihugu cyaba cyaragizemo uruhare ntabyo nzi mugabo urabona yuko eh, Melchior Ndadaye yagandaguwe avuye muri Ile Maurice yaravuye no mu rugendo muri Amerika aca Ile Maurice yego mhm. kandi urabona urabona umuntu arashobora kuvuga ibintu wagira ati ndiko ndabarira abantu dufitanye imigambi neza mugabo ugasanga uri kurabarira abakeba mhm. uri kuravuga ibintu babona yuko ni abishira mu ngiro inyungu zabo zizoba bazitakaye izo nyungu ntazo mbona kuko urabye ijambo rya nyakubahwa mekiyoni dadaye ryari ijambo ryubaka ryari ijambo rihumuriza biragoranye biragoranye ntituje ngaho tugire intuze kuko hariho abantu hariho ibihugu bivuga bati abo bantu boshika ku byo bari barakora twebwe rero hava bitugora kuko naho tutovuga ibihugu turashobora kuvuga n'abantu bo hanze abo bantu bafise amafaranga menshi abo bantu bashaka gutanga amafaranga bashobora kuvuga ati ibyo bintu bya ruswa bihavuye ibyo bintu by'agatekakazi na muntu byoja eh, mu ngiro ibyo bintu byogira gute twohava eh, duta Eh, inyungu turi ko turashira muri icyo gihugu rega hariho abantu bashaka eh, mu gifaransa bavuga peshira no tubure ni ukuvuga abantu bakirira mu ngwano rega hari mu ngwano murakoze cyane ni metre fabien segatwa turi kumwe muri karadiridi mbuno munsi nk'uko mubizi imyaka mirongo irindwi n'itanu irarumanye ndetse na neza umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu agandaguye hari kuwa mirongo irindwi na rimwe gitugu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na gatatu medani niyo nkuru kuri micro albert duwayo ari mu buhinga bw'ibyuma kano kanya nakugururiye mwe bw'abakunzi ba karadiridimba muri hanze y'igihugu hama bari hano mu gihugu mwihangane ntimugore abo bandi barundi kuko niko kajyo nabo baronka kugira baterere mu kubaka kino gihugu cabo inimero ni none ko we yagiye akagira icyo aserukamwe agaseruka akaboneka mhm. yego uwo mubatsa hanyuma akagira icyo nawe aseruye mugabo eh, hariho n'ikindi yavuze yavuze yuko eh, yavuze yuko ati ubu ubutegetsi buhari bwoshobora kuca muri urwo rubanza mhm. none ko ubwo butegetsi buhari buhagaze imyaka irenga inusu y'igihe data imana ko bwabujijwe n'iyi hanyuma ni ukuvuga umuntu wese agiye kubira inyungu z'igihugu mhm. eh, hari aho bavura yuko ari nk'umwanzi w'igihugu ugasanga mbere bamwambuye n'ubuzima mugabo kenshi abahino barabafata bakabacira imanza kuko umuntu acira urubanza arayaza agahanwa agahanwa yisunze amategeko ayo mhm. mategeko nayo ibaza yuko ubutegetsi buri hari ubu burundi bwifise yose hamwe umucamanza yigenga yongera tugira ingero ubucamanza ufise ubwo bubasha urakoze cyane hirya gato mhm. urashobora gusubiza ubwo bubasha mugabo eh, ugasanga ubwo rubanza rugiye mu zindi njyana zitemewe n'abaruciye ugasanga bisubiye no mu ihugu mhm. ibyo nabyo birakunze kubaho nicyo gituma mwe n'ibi tuvuga bya kirime deta eh, biragoye kuko eh, weze n'intererano kubera ko hariho akantu metere yari yavutse mhm. eh, ubwa mbere kwanza ndamuramukije ego nanjye ndakuramukije akantu yari ego hariho akantu yari yavuze ati urubanza rwotangura leta y'ubu ihari ibishatse gutangura n'uno munsi mhm. mu nyuma arongera arigarura aravuga ati uko biri kose biragoye eh, nibuke uko jewe icyo gihe nawe umunyamakuru nari eh, igihe bamugandagura wanashaka twarakorana nari umwanditsi w'ibinyamakuru naranditse muri bobi de la demokarasi ntiyari kure yanjye mhm. ni ukuvuga yuko Eh, icyo gihe si ibintu byari byoroshye wavuga yuko eh, ari ibintu byateguwe n'umugwi mutoya mwibuke mhm. kandi yuko eh, n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda yari amaze iminsi agendeye uburundi mhm. icyo gihe ntiyari bwaba umukuru w'igihugu rero turashobora kubona yo kumenya mu rubanza rutoya mugabo iyo ibintu bimaze kujya inyuma y'imbine z'igihugu mhm. hakinjiramo n'abandi bantu ni ukuvuga hari igihe usanga ari urubanza ruri hotumasi sansibure nayo nkangeze eh, we ubana mutwaye yambaye pijama sinibaze yuko wateguye eh, eh, kudeta ashobora kuza kukubyura aho uri wambaye pijama ku munsi wa gatanu mu kiganiro nawe yarabishikirije uko nyine abantu bagenda buke buke buke buke bakabitegura bitonze kugira ngo ntihagire n'ibindi byononekara uno munsi aho tugeze umuntu ashobora kuvuga ati barashobora gutangura kwiga ingene urwo rubanza rushobora gukorwa ubwose ukuvuga yuko turi sire yuko umuntu ashobora kuzana urwo rubanza ubwo nyine ngo ruce rukorwa ako kanya murakoze cyane eh, ni ukuri burya ubucamanza kugira ngo bukore neza butegesha butegerezwa gushyigikirwa kandi butegerezwa gushyigikirwa n'intwaro mhm. n'abakuru b'igihugu icyo gituma ubu naho bavuga ngo hararengeranye ntihararengerana kuko umuntu yakija ku butegetsi areza akaraba hirya no hino akaraba ibigoranye n'ibindi mugabo haragira igihe avuga ati ibi jewe ngomba kuva ku butegetsi ndabikotse urabye iki kibazo cya Jafet Lojanti na Canisius Karorero mu Birigi umwe aravuga ati eh, ni ikibanza kirimo abanyepolitiki bo mu karere Eh, mu kurukurikirana umuntu wabanza akitonda hakaba ibi ibikurikirwa ubundi nawe akavuga ati imyaka cumi n'itanu irenga cumi irenga igice cy'imyaka gukora iciza ntikigira igihe mm-hmm. barashobora no gutangura n'uyu munsi hanyuma rero hari ico uwo muri Norvege ariko aravuga mugabo sinamushigikira cyane kuko ubwoba butuma atacu umuntu akora si uko hari abantu baba bari inyuma y'ibyo bintu byoboza uburundi kurondera ukuri ubutegetsi buri ngaha ntabwo babufise nk'ubwo uwo muri Norvege afise mm-hmm. metre ibibazo bibiri nubwo bibangikanye uh, mugabo naho uwo munsi umwaka wa 2018 ho bahabuze iki iyi myaka yose ubwo butegetsi bwari buhari kuko ugerageje kumviza umwe ati nibabangira abandi ati none habuze iki ugerageje gufata ibi bano bantu babiri batubwiye sindi ku butegetsi sindi no mu bategetsi sinshobora kumenya icabujije yuko babitangura hakiri kare barafise im imvo mugabo rero ubu jewe nibaza yuko hageze yuko igandagurwa rya mirikiro ndadaye barishoza neza bakaraba ingene byagenze kuko urabona ingaruka yoyo mbi turayifise twarayibonye ubu rero twashaka kumenya abo bantu bakoze iryo bara rigashikana igihugu aho gishitse ubu ntibogenda bigamba ubuzima bwabo bwose mhm. hariho igihe umuntu avuga ati harageze yuko ukuri kuboneka harageze yuko abo bantu bamenyekana kuko batabigize n'ejo n'ejo bundi uzosanga aribo bazoje inyuma y'iyindi y'ibindi bintu tutazi kuko baba bavuga bati twege ntituzomenyekana erega abagize ijya kudeta bamba abagandaguye ndadaye si bajya twabonye n'abandi n'abandi bataje imbere ya sentare abo rero nibo twashaka kandi noneho eh, jewe ubwo rubanza narukurikiranye ntuwumbarira bake bake bavuga none none ko ndadaye yishwe bari ko baragira inama hambavu y'icumba yarimwo none abo bantu bariko ko baragira inama ari abasoda bakuru bakuru akomeye mu gisoda bo kwemera yuko umukuru w'igihugu apfa mu cumba nabo bariko ko baragira inama hambavu none amaborogo yiwe ntibayumvise Canesius yagarutse ati ni mudome ko urutoki aho bategetsi nibande kuko hmm. si ibintu by'ibinyegezwa biri muri dosiye twarabyumvise bariho hariho abantu bakomakomeye mu gisoda bari ngaho gihe gihe bamuganda mu parametre muvuze yuko mwo bahamagara mwo mwo kwishura namwe muri mubashigikiye yuko urubanza rw'umukuru umukuru w'igihugu wa mbere yatona abanyagihugu goja muri uwo mugwi wo gutoza ibyabaye mu Burundi bita severe naho gojayo nibaza yuko severi yo curungika muri sentare kuko uracari muri sentare severi nishobora gukura urubanza imbere ya sentare ngo muri Sever sentare itegerezwa gukora akazi ka, ka kayo kagahera hanyuma rukazoja muri severi ku bindi mugabo urubanza rumaze kuja imbere ya sentare ruva imbere ya sentare ruronse inyishu naho itoba inyishu ishimishije mugabo ikaboneka kuko nk'ubu urubanza ruri imbere ya sendare urubanza byaraneye sentare kwiruca canke oya canke yego erega nabo bavuga ngo barejejwe ntibarejwa cyane kuko umushikizamanza kizigenza mukuru yaragize yarujyanye imbere ya senta ndahinyuzwa ni ukuvuga rero yuko urwo rubanza rwa mbere rushobora gufutwa bakarusubiramo barashobora no kuvuga bati ibintu babitohoje nabi bakaruha bagasubira bagatohoza neza ingene byagenze urubanza rugasubigwamo mhm. kuvuga rero urubanza ntawe ruraja ruracara itoto mhm. mugabo tugarutse gatonya kuri wa mugwi ujajwe no kumenya ukuri no kurekuranira severe ubwo gushiramo urubanza niko bari gukora nko mu nkovu umuryango oya oya nabo nyine bari kwararondera ukuri hari n'igihe uko kuri kutabonetse imbere y'abacamanza kuboneka imbere ya Sever byoshoboka kuko uko kuri kumaze kumenyekana imbere ya Sever barashobora guca bavuga bati shiraho urubanza rushobora gukurikirana abo bantu bakoze icyo cyaha murakoze cyane reka twakire undi mugwi w'amatelefone irindwi na gatandatu ubusa na gatatu amajana na gatatu hari uwo banyeretse yari ku murongo cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo na gatatu amajana kumwe na Maître Fabiano Segatwa ariko agerageza kutanga umuco ku bijyanye n'urubanza rw'umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu ariwe Melchior Ndadaye duga ku ijambo kurubu ubisanzwe medali medali mu misanzu ya medali ikintu yakubwiye vrema ari ikintu yabasiguriye ariko aragaragaza kubasigurira yagaragaje gusigura mutahura neza mutariko muratahura abantu benshi bibaza ko pouvoir ya Frodebu yari ifite pouvoir ikomeye ishobora gushika ku bintu vraiment aho ni nko kubeshanya tuba tuko duca kure ntayo tuba tugomba kuvugisha ukuri y'igihugu cyacu mhm. ari ku murongo sinzi ko cyo ico kongera ko kuri Placide ati ibya François ngeze ngeze ntiyari gukubita kudeta ari mu ipinjama ngira ngo nabakurikiranye ikiganiro twaremesheje hano kuri radio isanganiro ku munsi wa gatano barabyumvise eh banyumve neza simvuze yuko ngeze yagize kudeta mhm. mugabo mm -hmm. baramushize imbere kugira ngo abumukuru w'igihugu noneho yaravugiye no ku radio none umuntu avugiye ku radio avuga ngo ubutegetsi bwahindutse hari uwovuga yuko yuko bafata umuntu aba avuye hehe atateguwe atageze gute ngo turamushize imbere ngo agiye kuba umukuru w'igihugu ibyo ntibishoboka ubwo we n'ubwiwe arabihakana arashobora kubihakana kuko nta muntu n'umwe ashobora kwemera icyaha kandi amategeko avuga yuko ata muntu yiyagiriza icyaha nicyo gituma rero twege tuvuga tuti gusa dushaka kumenya ukuri narengeje imyaka itandatu ubu none ndimo ndasaza ukuri kutaramenyekana ni ibintu bibabaje kabisa ni ibintu mhm. bibabaje mm. nari mfise mu myaka itandatu irindwi nk'uko mbona nkiri mutonya ariko icyo gihe bavuga ko abantu bamwishe yishwe n'abasirikare mhm. abo basirikare nabo nta bandi bari barafashe ubutegetsi bakoresheje igikenya aribo byaba bikunda zo kugira amakuru ariko kubera n'ububatsi udegendanitse seriberite aza kuvuga ati hmm, ntimunkoreho ntimumbaze ariko umunsi ndazi bo bafata bakabwira ati muze musigure ibyaha mwakoze ibyaha nkabikunda wovuga uti abafise uruhara bose mu igandagurwa rya perezida merkel ndadaye borengutswa imbere y'ubutungane reka tugaruke metero gatonya uyu viyane muri leta z'ubumwe za amerika avuga ati abo bose eh, bafise icyo bagigwa cyangwa bafise icyo bubazwa mu rubanza rwa perezida merkel ndadaye borengutswe erega si ibintu bigoye cyane si kuvuga yuko benshi batashura kubamenya benshi batashobora mu mbere y'intahe barazwi kandi birabye n'ubwo rubanza rwaciwe ubwa mbere si urubanza rwashaka gushika ku kuko ibaze nawe umuntu ajya imbere ya sentare avuga ngo jewe ngo ngo communique ngo nagize gusa darafite ngo nagize ngo ngo integuro gusa gatoyi ngo si jewe nagiye kuyivuga mu ngabo ngo ngo nagize ngo buruyo mhm. none mu gihugu mu gihugu gifise ubutegetsi bukomeye atari ubutegetsi uvuga ngo babikoze bari kumwe hari umuntu yovuga ngo nagize draft ya communique kandi ari communique igira kudeta hanyuma ukavuga ngo akagenda akidegembya akaja mu butungane agenda nk'umuntu uze bavuga ngo iki nk'isura mm-hmm. ibyo mumba bishoboka iyi myaka irangiye si mike mugabo eh. hariho abatwara igihugu icyo gihe eh, nubwo wumva umukuru w'igihugu yarahejeje kwicwa hariho abagiye batwara hariho none eh, ubu yuko ariho abo bose ko bari batagize uruhara cyane kugira barondere uno munsi niho twavuga duti ntibafate banaka bafate banaka hariho ibintu by'amoko n'ibindi kandi mwarabonye ibintu byace bikurikira kandi noneho imbere yuko bamufata eh, nyakuhamire cyondadaye yarababariye neza ati ico mushaka kivuye tugitorera inyishu mugabo ntimusesa amaraso kuko ayo maraso yo bava bahumbira agahumbira n'umuryango wawe wisigura ko yashira imbere ibiganiro yashira imbere ibiganiro kandi bo bavuze neza kuko ibyo byaravuzwe muri sentare bavuze ngo unsanfu ubutungane bw'ubu nubwo n'ubwaheze mbere n'ubwa kazoza nigiki mwubuha mwebwe nk'akagohe kugira tureko urwo